Avui ningú dubta que La Guerra de les Galàxies és una de les pel·lícules claus en la història del cinema del segle XX. Amb el pas del temps s'ha pogut veure com aquella pel·lícula que seguia els esquemes d'un western clàssic es col·locava en un univers futurista va ser molt més que un pur entreteniment. Probablement va néixer per això, senzillament per entretenir, per vendre entrades de cinema i crispetes, però la realitat va ser que va tenir unes repercussions molt més profundes. Podríem dir que després de Star Wars res va ser el mateix en la història del cinema i especialment en la indústria cinematogràfica. La primera vegada que el fenomen del merchandising es va apoderar de les botigues de joguines. Per primera vegada, licensing, o sigui, la venda de llicències per drets d'imatge, va arribar a escala mundial. Des d'aleshores hem menjat el Mac Menú Star Wars, hem begut les llaunes de Coca-Cola amb la cara de Luke Skywalker i ens hem posat samarretes, gorres i disfresses de Darth Vader, Yoda o Han Solo. En el cas de la Guerra de les Galàxies, el fenomen comercial està a la mateixa alçada que l'artístic. Va ser una pel·lícula innovadora, va crear una legió mundial de seguidors incondicionals, tones d'articles, de llibres, seqüeles, preqüeles i molts milions de benefici. Evidentment, els videojocs no se n'han escapat, des de les primeres recreatives, passant pels extraordinaris arcades de Super Nintendo, pels Rebel Assault o Jedi Force de PC, la Guerra de les Galàxies ha estat present en moltíssims videojocs. La força els ha acompanyat algunes vegades sí i algunes vegades no tant, però el que no queda cap dubte és que Star Wars és la saga més prolífica en tots els sentits de la història de la ciència-ficció. I anem en compte, que encara no s'ha acabat. Game over. Ona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicat a recuperar la història de la Guerra de les Galàxies més enllà de les pantalles del cinema, amb els millors videojocs de la saga galàctica més famosa de la història. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la història dels videojocs basats en pel·lícules de Star Wars i, a més, tindrem temps per analitzar el que probablement va ser un dels primers grans jocs d'acció i espionatge, el Saboteur. Per acabar el programa analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now. Avui ens endinsarem a la màquina més nova del món de les consoles, la Xbox de Microsoft, i ho farem amb una entrevista exclusiva al Product Manager de Xbox, Teo Alcorta. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com i que des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. La Guerra de les Galàxies i els videojocs han estat molt relacionats quasi bé des dels seus inicis. De fet, moltes de les escenes de les diverses pel·lícules de la saga es poden relacionar amb imatges directament de videojocs. Descobrim aquesta fructífera relació amb aquest reportatge d'Albert Murillo. Ahí vienen. Aquest és un moment de la segona part de la primera sèrie de la Guerra de les Galàxies. És el moment on la resistència, establida en un planeta gelat, intenta reduir els atats, uns quadrúpeds metàl·lics gegants que es mouen a velocitat d'elefant. I aquest so forma part del primer videojoc mai programat, que es basa en la saga de la Guerra de les Galàxies. És de l'any 1982 i es tracta d'un cartuts de la consola d'Atari 2600. Es diu Empire Strikes Back i l'acció s'ubica al mateix moment del tall de la pel·lícula que hem escoltat, la crisi amb els atats. A bord dels Snow Speeders hem d'intentar desfer-nos dels monstres metàl·lics. Un joc de mecànica semblant al Defender, senzill i altament addictiu. Per molts, és el millor joc programat per la 2600. Efectivament, avui parlem dels videojocs dedicats a Star Wars. Game Classics. Game Classics. Des de la primera part de la pel·lícula fins l'aparició d'aquest primer videojoc passen 5 anys. L'any 1977 era massa aviat per qualsevol consola. Com dèiem, no va ser fins l'episodi 5 que va aparèixer el primer videojoc. Listen to me. I will deal with them myself. Un any després, l'any 1983, i per arcade, apareix el primer videojoc dedicat a la primera part de la saga. Aquí som en el moment de la destrucció de l'estrella de la mort. Recordeu que només es podia destruir d'una manera? ...i un ataque directo provocaría una reacción en cadena que destruiría la estación. Solo un ataque directo puede provocar esa reacción. Toda la estación está protegida contra rayos. Hay que utilizar torpedos de protones. Es, es imposible, hasta para una computadora. ¿Alguna no, pregunta? Yo he practicado el tiro con ellos en mi T-16 ayer en mi planeta y el blanco no tenía más Bien. de dos metros. Doncs en aquest videojoc ho viurem en primera persona amb la tècnica de gràfics vectorials d'Atari. Go for help! I see Wait for me! Encara que l'explosió final no sigui del tot espectacular. Per la consola 2600 d'Atari, el mateix any es llança el Death Star Battle, el primer videojoc dedicat a la tercera part de la saga, El retorn del Jedi. El mateix any, el 1984, en surt un anomenat Jedi Arena que rememora aquest moment. Recuerda, un Jedi puede sentir cómo la fuerza penetra en él. O sea que controla tus acciones. Parcialmente, pero también obedece tus órdenes. El Falcó Milenari i Han Solo són els testimonis dels primers avenços Jedi de Luke i el videojoc Jedi Arena tenim la possibilitat d'entrenar-nos de la mateixa manera. Fins i tot és el primer videojoc i creiem que l'únic que en un moment determinat demana jugar-lo amb els ulls tancats, com a la pel·lícula. Quisiera que probaras de nuevo Esta vez deja a un lado tu conciencia y actúa por instinto. Pero con esto tapándome no puedo ver. ¿Cómo voy a luchar? Tus ojos pueden engañarte. No confíes en ellos. Déjate llevar solo por tu instinto. ¿Has visto? Lo puedes hacer. Jo a eso le llamo suerte. Tornem als salons recreatius. L'any 1984, Atari desenvolupa un arcade anomenat The Return of the Jedi. És la segona recreativa, i en aquest cas és programada amb una tècnica diferent a la vectorial. Aquesta vegada ho fa amb la tècnica normal fins llavors, i l'acció es desenvolupa des d'una perspectiva objectiva. Un any més tard, i per arcade també, Atari torna els gràfics vectorials a tot color per l'episodi que li faltava en recreativa. Aquest videojoc es converteix en el darrer a nivell mundial en 6 anys dedicats a Star Wars. Amb l'arribada de The Return of the Jedi, s'enceta un període fosc on no es desenvolupa cap producció. només fins l'any 1991 i a través de la NES i LucasArts, que es desenvolupa Star Wars, un videojoc ben diferent i d'un nivell de dificultat alt. El mateix any ens trobem d'Empire Strike Back, on recuperem l'episodi 5 a nivells diferents. Només hem parlat de la primera època dels 8 bits en relació als videojocs basats en la saga, Deixeu-nos ara fer una menció dels tres espectaculars jocs apareguts per la Super Nintendo. Els 16 bits arriben a Star Wars l'any 1992 de la mà de LucasArts i JBC. El salt qualitatiu de gràfics i de so és espectacular, i el nivell de dificultat també. S'ha de ser un bon Jedi per anar superant tots els nivells. Els gràfics i la música que ens acompanya en tot moment de l'aventura són dignes de veure. A partir d'aquí, la Sega CD, la Game Boy, la Sega 32X, la PlayStation, la Nintendo 64 i totes les noves plataformes continuen sent el punt de partida d'uns videojocs plens de la força que esperem que ens acompanyi i alhora gaudir-los jugant. Doncs sí senyor, avui tenim una tertúlia preparada dedicada a la Guerra de les Galàxies, a Star Wars, a Star Wars i a tota la seva eh, versió digital a nivell d'oci, a totes les consoles i a totes les plataformes. En parlem ara mateix. I amb aquest ambient de cafè de Tatooine, no? Eh? <laughs> doncs eh, comencem la, la, la tertúlia del, la tertúlia del Game Masters d'avui. És Java de Hat? Oh, no sé, jo, jo recordo d'aquella escena de la, de la taverna, aquella, que hi havia un nino petit, d'aquells ninos petits, molt petit, molt petit, que feia li donava, li donava un vas enorme d'una cosa combatut i se'l fotia ell sol. Era espectacular. Allò. És que, de fet, Star Wars es va plantejar allò als estudiosos de cinema, no? la facultat, quan s'asseuen a parlar de Star Wars. Diuen que Star Wars, eh, de fet, segueix els, eh, els esquemes que tenien doncs, els westerns tradicionals, sí, sí, sí. no? O sigui, l'heroi que es queda solitari... I també les pel·lícules busca... de Kurosawa i no Exacte, sé què. Llavors, sí, doncs, sí, sí. I les pel·lícules de samurais de Kurosawa, no? I a partir d'aquí doncs, fa una cosa que, de fet, jo no crec que George Lucas tingués ni una cosa ni l'altra al cap, eh? Jo crec que potser ho tenia una mica tot, barrejat allà al mig, però que directament no tenia ni una voluntat de fer un western galàctic ni de fer una pel·lícula més transcendental del que realment era la Guerra de les Galàxies, no? Només un petit comentari, ara que has comentat lo del Kurosawa. En els dissenys originals, el cas d'en Darth Vader era un cas de samurai. Sí? Si us fixeu, els, a les pel·lícules de samurai, si alguna ha vist alguna, uh mhm. -huh. aquests cas que anaven amb una mena d'aletes per darrere sí, sí. Eh, per protegir, doncs, eh, i a vegades amb un, inclús amb una màscara, doncs, uh, dels primers dissenys d'en Darth Vader era realment... És l'evolució d'un cas de samurai. Clàssic joc Budokan, eh? de <laughs> samurais i de, i de tot això. Vaja, tenim eh, La Guerra de les Galàxies, una pel·lícula que arriba una mica abans de la gran explosió a nivell mundial dels videojocs, però és, podríem dir, una pel·lícula que probablement demana no? convertir-se en un videojoc. No? Quan estàs veient la pel·lícula, t'ho està demanant, no? Diu, és que, és que l'entrada final de les naus del falcó mil·lenari o, o de les naus finals a, a l'estrella de, de la mort, eh, és un videojoc, no? Uh -huh. fet, mhm. fet pantalla, no? Uh mhm. -huh. Mhm. Jo he jugat a, eh, a, al de Nintendo, a la Super Nintendo, i l'altre dia comentant amb un amic meu que havia jugat en l'últim que ha sortit per GameCube, em deia que estàs dins de la pel·lícula, o sigui que el, el, justament l'episodi aquest amb els at-ats, at ats que tu podies lliurement, amb l'últim amb l'últim joc de GameCube, eh, doncs passar per sota de la nau, anar entre mig de les potes, o sigui, crear-te una pel·lícula total. Mm I, I clar, això ho pots fer molt a molt d'altres jocs, però en aquesta pel·lícula que tots hem viscut tant, doncs suposo que, que és molt més especial, no? Què té de tan especial a Star Wars que fa que, que hagi pogut, abans d'entrar a parlar dels jocs, eh, de la, la pel·lícula en si, o sigui, el, el, que hagi creat tota una mena de, ja no diré gènere, sinó tot, tota una mena de món Star Wars, no? que, en el qual es mou doncs, tota una sèrie de de personatges que ha creat doncs, allò, les pel·lícules, aquelles, els típics spin-off amb els Ewoks i el no sé mm. què, eh, que ha creat doncs, totes les legions de fans a tot el món, llibres, eh, tot tipus de merchandising. univers, no? Jo crec que sí que van marcar un, un gènere de, de pel·lícules que van venir després, no? Sempre ha estat una mica contraposició a l'Star Trek, no? Per fins i tot les adaptacions cinematogràfiques de Star Trek que van venir després de Star Wars eh, tenen una mica aquell aire, vulguis o no, de, de Star Wars. No recordem ja després eh, grans ehm, eh, bunyolades volades com aquell famós eh, Missió Galàctica Cilon Ataca, no? Tots recordem eh, aquella pel·lícula, aquelles cantants que tenien com quatre ulls, us en recordeu, i dues boques, aquella pel·lícula terrorífica, no?, en cert punt. I una pel·lícula que es deia Star Balls, que era una mena de paròdia de... Com es ah, diu? Ah, sí, Loca Guerra de les Galàxies. Sí, Loca Guerra de les Galàxies. Guerra de les Galàxies. Spaceballs. Spaceballs, exacte. Sí, sí, Spaceballs. Del... Mel Brooks. Mel Brooks, exacte. Que ja sortia un Darth Vader que era petitet, no? Que portava un casc gegantí amb una veu molt greu. I quan s'aixecava el, casc, no? Era el, era el, com es deia? Sí, el... Ostres, el que va fer també Ghostbusters, que era el tio... Que... Eh, el que hacía del... del Rick Moranis. El Rick Moranis, correcte, sí, sí. El... Cariño, Cariño encogido de los niños. niños. Sí, senyor, sí. Rick Moranis. Salga donde salga és un titrafilla, el pobre. Sí, sí. <laughs> Vaja, l'anècdota, la, la característica de, de l'inici en el món dels videojocs de Star Wars seria que, com en el cas del Senyor dels Anells, això suposo que va ser perquè eh, no tenien llicències, el primer joc que va sortir no és el de la primera pel·lícula, sinó el de la segona. Eh? O sigui, el primer joc que va sortir de Star Wars va ser eh, l'Imperi Contraataca, per a per a Spectrum. És que jo crec que per, per acabar la pel·lícula, eh, els esforços que l'haurien fer haurien ser tals que, que em sembla que van estar dos anys postproduint-la, a la Guerra de les Galàxies, que no van tindre ni temps, i suposo que és una època també que eh, doncs, eh, poc, poca cosa, poc, poques consoles hi havia aquella època. Mm, no, no donava per més la tecnologia de l'època. De fet, el joc va aparèixer el 1982. Eh? Mm -hmm. Per tant, eh, estem parlant del primer joc que va sortir de la Guerra de les Galàxies i el segon ja va ser Star Wars, que va sortir l'any següent, el, mil, el 1983, i un altre joc que es deia Jedi Arena o Jedi Arena, que va sortir el 1983 també. Ah, amb aquest que comentes de Jedi Arena i que comentàvem eh, dins del reportatge, eh, és un joc que hi ha un moment que et recomana jugar-lo amb els ulls tancats. I per això dèiem que em sembla que és l'únic joc del món on et fa tancar els ulls. Uh, és aquell moment que el Lluc està doncs, ah. intentant, uh, amb l'espasa de llum, eh, doncs, saber on venen els dispars d'aquella bola que mm, flota eh, i que s'entrena. Doncs en aquest joc et diu, escolta'm, posa't alguna cosa als ulls i a veure si ets capaç, eh, si ets un bon Jedi i ets capaç de saber per on venen els raigs de llum. Mm -hmm. I evidentment has d'acabar jugant amb els ulls oberts. <laughs> sospito, no? De fet, tots aquests primers jocs que van aparèixer van aparèixer per Atari 2600, eh, l'Star Wars, l'Imperi Ataca, el Jedi Arena, i llavors em va sortir un que es deia Death Star Battle, eh, la batalla de l'estrella de la mort, eh, que no sé si amb aquesta cara, Francesc, em vols dir que, que era molt dolent? O que... Una mica sí. No, era, era peor que... que era una mica sí. Però aquest joc estem parlant, per, parla per, també per l'Atari 2006. Estem parlant de 1983. Clar, eh? exacte. Un any després del Naranjito, atenció. <laughs> estem parlant de fa 20 anys. Veure, era un juego que, en, si bien en algún juego en plan 3D desaparecen texturas y todo eso, ese juego el sonido se le iba de bares cuando le daba la gana, aparte de que era muy injugable. No sé, yo lo vi demasiado... Ana Bueno, en quadrada. aquest l'argument més o menys és, és, es, es posa en el retorn del Jedi a l'assalt final a l'estrella de la mort i el que tens que fer és esperar fins que l'escut de l'estrella de la mort desapareixi per mm. poder-hi entrar cap a dintre. ¿No os recuerda otro juego que salió para Recreativa de Sega y para 32X? Bueno, <laughs> pero como era lo mismo, pero con, con gráficos y jugabilidad bastante mejorados. Pero realmente el Star Wars Arcade, que podías jugar a dobles, uno era el piloto, el otro era el artillero, y era difícil. Lo que pasa el Star Wars Arcade ya es más parecido al, juego clásico de la Guerra de las Galaxias, a la versión arcade de, de, Atari, la primera, de la primera película, la Guerra de las Galaxias, és realment el joc de la Guerra de Galàxies per antonomàcia, l'X-Wing i l'atac a l'estrella de la mort. Claro, pero es decir que cuántos años pasaron hasta llegar al momento de poder hacer un juego que pudiera realmente representar con un poquito de con, bueno, con un poquito no, con bastante decencia el ataque a la estrella de la mort. Les, primeres, re, les primeres recreatives amb aquests gràfics vectorials que en la seva època doncs, realment eren tot una sí. revolució, si no fa, encara que ja quan vam parlar de la Vectex vam dir que, curiosament, una cosa que sembla tan moderna com gràfics vectorials ja es donen en els primers videojocs, els primers primeres èpoques dels videojocs, cap allà als 80. Doncs realment, en el seu moment, aquesta, aquest videojoc d'Atari va ser... Uh, era realment uns 3D, mm -hmm. era el primer que et podia donar una, una idea dels 3D, i va ser totalment una revolució. Mm -hmm. Estaríem parlant que els jocs llavors van anar sortir per Intellivision, per Colecovision, o sigui, estem parlant que a, a la primera meitat dels anys 80, que va ser quan realment es va estrenar la, mm -hmm. la pel·lícula, o sigui, per primera vegada, perquè es van reestrenar als els anys 90 i llavors doncs, es van eh, reposar encara més endavant. Eh, els jocs van sortir per les plataformes que en aquell, en aquell moment hi havia i en aquell moment doncs, eh, la gent jugava. No? De fet, les versions de, de Coleco i d'Atari, de les recreatives, perquè també van tenir versions mm -hmm. de mhm. recreativa que era de les de d'Atari, no eren en gràfics vectorials, sinó que eren amb gràfics, senzilla i llanament, antics gràfics. Uh mhm. -huh. Val a dir que no van tenir ni l'èxit ni la repercussió de, per exemple, un dels que, com ens ha dit en el reportatge, és considerat un, un joc molt bo, com és el de la primera versió de l'Imperi Contraataca de, de VCS, de l'Atari 2600, i d'Intel Vision. A passa que, a diferència del Defender, com s'ha dit en el reportatge, aquí realment l'únic que tens que fa és anar en una sola direcció i et van venint AT-ATs, uh mhm. -huh els tens que anar destruint. 48 disparos exactes és el que necessita una TAT per destruir-lo. Sí, senyor. Cada cop que vas passant fases van canviant de color, és exactament el mateix, eh? el desenvolupament no canvia mai. És que són set cas, eh? Sí, sí, no, no. <laughs> Però bueno, encara dona joc perquè et vagin canviant el color dels enemics durant en compte de que vas passant fases. El que passa que hi ha un punt, de tant en quan, on surt un petit llumet en els ATT, que sí? és el seu punt dèbil, sí, un sí, píxel, sí, sí. i que si li dones en aquell amb un sol, amb un sol tret i ja te'l te, ja te carregues. Ahir em preguntava, aquest, eh, aquest em sembla que el tinc malament perquè surt un punt estrany. No, Així, no, no. doncs... És el, és el seu punt dèbil. I fixa't el que et dic. No era un error d'un espai d'estrany. No sé. Era el taló d'Aquiles. I fixa't, fixa't el que et dic, que si us hi fixeu amb les, amb les versions que han sortit posteriors, com per exemple en Rouge Squadron, també es veu això, perquè quan ataques tu una TAT, a la part del coll sempre es forma una mena de triangulet o un lloc especial que t'indica que allà és el seu punt més dèbil, mhm. igual que passa a les pel·lícules. Però inclús en set cas, aquestes primeres versions tenien una complexitat de... inclús sent tan lineals, molt espectaculars. Cada, cada X temps et sortia una frase que et deia uh, use the force, em sembla, la força era en tu i durant aquell moment eres indestructible els teus escuts, que també eh, es anaven perdent, la teva nau també anava canviant de color a mesura que anava rebent cops, només mm. podies re resistir 5 cops, si aterraves de tant en quant en una mena de petits valls que hi havia, dos vegades per cada nivell recuperaves energia. Vull dir, era un mm -hmm. joc mm-hmm. que inclús sent tan senzill de disseny i tan poca memòria, realment estava revestit d'una complexitat bastant important. És que jo crec important. que, que hem de, de... O sigui, a cert temps, cada mes, hem de jugar aquests tipus de jocs. No, no, crec que és molt important, però després eh, veure que no tots són Mm, aquests doncs, ambients poligonals tan, mm -hmm. tan mhm. bèsties i que, com, com allò que dèiem, no? em sembla que ho vam comentar una vegada, no? Eh, que s'estan fent jocs eh, que ocupen un K i que es poden fer, no? O sigui, intentar... Es poden fer. Es que poden la gent fer. els compri llavors i moguin sí. milions, que és el que busquen les grans companyies, ja seria una altra cosa. Si us sembla, passem, saltem 10 anys endavant en el temps, perquè va ser fins 10 anys després que no varen uh, aparèixer nous jocs uh, sobre la Guerra de les Galàxies, varen ser Eh, a nivell de consoles, eh, per a la Sega Master System, per a la Sega Game Gear, i van aparèixer també per a Game Boy, i van aparèixer també per a Nintendo Entertainment System. Eren jocs una mica diferents, no? Eren jocs que es plantejaven una mica una guerra de les galàxies diferent, no? Una guerra de les galàxies una mica més de l'estil arcade, no? O sigui, una, una mica més un joc de plataformes, no? Sí, exactamente. Hombre, yo de hecho te reseñaría el de Game Gear. Me quedé asombrado al verlo. O sea, mm, no sé de ningún otro cartucho de Game Gear que tenga 8 megas. hablamos de, un, de una cantidad de megas que muchos juegos de Mega Drive tenían, ¿no? Bueno, a nivel sonoro, a nivel gráfico, a nivel durabilidad de juego, era realmente una pasada. Tenías escenas en la taberna, tenía elementos en plan aventura, e incluso mm, tenía dos finales diferentes. Y luego las eh, escenas del ataque a la estrella de la muerte y tal, que se la, digamos que la, la música en aquel momento cambiaba de ser, pues tipo la música a, que, la que nos tenía acostumbrada esta máquina es que cambiaba. ¿Vale? Y era una, una, digamos, una pequeña parte digitalizada de esa música, de la película, ¿no? Con, bueno, con sus, con sus pequeñas, limitaciones exactamente, limitaciones, pero realmente era bastante espectacular a la hora de oírlo. Además, se subía el volumen, ¿sabes? Estabas con el Inguiana y decías, caramba, lo que llega a darte, sí, ¿no? Mm. Es una de las versiones, digamos, a nivel portátil, yo creo que la que más me ha llegado a gustar. O sea, junto a la jugabilidad de la versión Game Boy, que bueno, me pareció un poc un clon no? de la versió de NES, mm -hmm. o sigui, salvant les distàncies. Estaríem parlant que, per tant, les, les, uh, el pas de Star Wars, el pas de la Guerra de les Galàxies, dels jocs de la Guerra de les Galàxies pels 8 bits es van caracteritzar una mica per això, no? O sigui, per aquest estil de joc, per aquest tipus de gràfics més o menys. Hi ha alguna curiositat, alguna anècdota, com la presència d'un Star Wars de Namco, eh? del 1987, en el que doncs, és 4 anys anterior al, al joc que, que es va editar als Estats Units para Nintendo Entertainment System y que presenta unos personajes, un Luke Skywalker, una princesa Leia, una mica de Steel manga, ¿eh? Jordi, déjame, que te corte dos segundos, que se me olvida decir una cosa del juego de Game Gear de Star Wars, que es el único juego de Star Wars que yo he visto en el que podía, había una fase que jugabas con C3PO el, el androide parlanchín charlatán que hablaba tan, mm, más de 6 millones de formas de comunicación, <laughs> quién sabe cómo se comunicaba, pero bueno, la cuestión es que eh, era el único juego, la única versión que yo he visto, ¿vale? Que, eh, bueno, era en plan, pues medio plataformas, ¿no? Eh, la animación era digna de ver, o sea, andaba igual que en la película, como tropezando por todos lados, era impresionante A toda la trilogía de Star Wars, realmente al que es la película Salmone es es tan complex, es tan dense, es tan envolvente que realment eh, caça perfectament en qualsevol eh, estil de joc, si fa no fa. Podem passar des de les primeres versions d'arcade, que eren aquest, aquesta mena de simuladors de vol, on es centrava només en les fases de, de naus, les fases de, de trets, a les versions de 8 bits i de, i de 16 bits on era més arcade, més plataforma. Potser mm -hmm. una cosa que molt de més bé en aquella època el que es portava en les, en les consoles. Mm -hmm. I tant en un com en l'altre, realment eh, la trilogia s'adapta perfectament a un estil de joc, o a l'altre estil de joc. Probablemente el gran sal cualitativo de Star Wars va a ser amb la Super Nintendo, ¿no? Sí, bueno, Super Star Wars, aparte que ya el primer cartucho fue uno de, <clears throat> los pioneros en tener 16 megas y, bueno, cabe destacar la banda sonora. Sí, La banda sonora de. que avance. Sí, sí, sí. Yo mm, creo que utilizaba a fondo el, chip de sonido de, Super Nintendo. Y el bueno juego era, el de, era una evolución técnica del primer Star Wars dejó tu de Nintendo, eh, aparte que lo programaba la misma gente, que bueno, era un, era un arcade, un arcade con, similitudes a, juegos de 8 bit como por ejemplo también Contra. Y también lo que es muy vistoso en las fases es en el desierto de, en el desierto de Tatooine, que manejando la nave en bueno todo en modo 7, que bueno, también recordaba a F0, por ejemplo. Digo, Modo 7, que, ¿de qué estén parlant quan diem Modo 7? Sí, bueno, es el, el entorno 3D que uh -huh. mueve Super Nintendo. Eso seria el... el Super Mario Kart, eh, F0, sí, no? Molt bé. Aquella tridimensionalitat espacial amb aquells píxels a vegades més grans que veies a, a, a, la, a la vora, no, teva? Mm. Per, per la manera com aplicava les, les textures damunt d'un de, pla, no? En el que desplaçava llavors els, els personatges, siguessin vehicles, els cars de Mario Kart o les naus de, de l'F0 es va notar moltíssim el salt qualitatiu, però és que, a més a més, eh, crec que els jocs de Star Wars en Super Nintendo se'ls van treballar especialment. Eh, em sembla que el detall dels gràfics, de, dels moviments del personatge, de, dels escenaris, fins i tot va ser un dels reclams també importants, un dels jocs molt venuts per la, per la Super Nintendo quan va aparèixer eh, precisament la Guerra de les Galàxies, perquè recuperava una cosa que en aquell moment no estava d'actualitat. Sí que va estar d'actualitat uns anys després, a finals dels 90, no sé si era el 97 o el 98, quan es van revisionar totes les pel·lícules una altra vegada, que va generar doncs, tota una altra onada de videojocs, però l'any 93 la Guerra de les Galàxies no venia a tom de quasi bé gaire res. Hi havia, no? hi havia fam de Guerra de les Galàxies. Hi havia sí. fam en aquest sentit, i van saber captar molt bé això i van fer uns jocs eh, aprofitant la llicència, que era una llicència que evidentment tenien assegurat que vendrien moltíssim, però la van aprofitar molt bé, no? i van fer una, una, uns jocs molt ben treballats i molt, i molt especials, a més a més. No? Bueno, yo me acuerdo que en el año 93 que se hizo un pack eh, Super Nintendo, más Super Mario World, más Super Star Wars, uh -huh. el famoso pack Star Wars uh -huh. de, de, Super Nintendo. Digo, la importancia que, que se le llegó a dar a ese título. Jo, eh, el que és realment emocionant quan jugues en aquest joc és eh, el que comentava abans, el, el, la música, però eh, no només la música del principi o del final, sinó la música durant el joc. Eh, jo eh, crec que és un dels primers jocs que vaig quedar absolutament parat a la música que t'acompanyava amb el joc, és que t'emocionaves en el mateix moment. Era algo increïble, a més pujava de, de, de, de, de to i de, i de manera de ser mentre anaves pujant de nivell. No? Era uh mhm. -huh. absolutament impressionant. Em sembla que molts dels nostres uh, oients fans del PC i dels jocs de PC no ens perdonarien que no parléssim de jocs com X-Wing, que no parléssim de jocs com Rebel Assault uh mhm. -huh. i que no parléssim d'altres jocs que van aparèixer de la Guerra de les Galàxies, de Star Wars per a PC, perquè realment crec que van ser jocs que a més a més van marcar també una època molt important, no? una, una època en la simulació de combats de naus espacials, o sigui, de combats de una manera que probablemente no s'havien vist fins horas y que van poder permetre también disfrutar a todos los fans de la Guerra de las Galaxias en un PC de todas aquestes melodies que comentàvem i de todas aquestes eh, cosas tan espaciales, no? Hombre, yo aparte de como gran aficionado de Star Wars que soy, también soy un gran aficionado a los simuladores de vuelo. En, cuando, en cuanto tuve el, el Rogue Squadron de PC, en concreto lo había jugado en Nintendo 64, me gustó mucho. Lo vi en PC, no vi de precio, podía, dije, venga, va. Pero en aquel mismo momento me compré un, joystick especial, tipo simulador de vuelo, un Logitech bastante majete. Lo, fue llegar a mi casa, conectarlo y bueno, ya una vez configurado, la típica cruz del usuario de PC, <laughs> Eh, bueno, fue ponerme a jugar. Empezó a sonar ahí la música de Star Wars, empezó a sonar ahí que si los cazas por aquí, por allí, para arriba, para abajo. Bueno, las fases cuidadísimas que dije, bueno, el de 64 me gustó, pero realmente técnicamente un juego de Star Wars también ayuda, ¿no? Una, se nota más, como en otro tipo. els simuladors de vols de les galàxies són, sembla que ja gairebé llegendaris. A mi mm. m'agradaria destacar la diferència que hi ha, potser pels que no els coneguin, entre el que seria la saga X-Wing, X-Wing versus TIE Fighter, TIE Fighter, X-Wing Alliance, etc, del que seria el Rush Squadron, que és, molt, és bastant diferent. Eh, mentre que en uns et bases en un simulador de, de vol espaial o de combats bastant més, eh, potser més realista en el sentit de la Guerra de les Galàxies, basat gairebé sempre en combats especials, i a fer missions en combats especials, en el Rouge Squadron eh, és una mica diferent. Sempre estàs en, en, en un entorn planetari, portes, pots atacar objectius de terra, pots atacar a naus, a persones, eh, tens que fer missions de protecció de convois, etc etc. I bueno, té un entorn que aprofita molt més les, eh, el que serien les targetes tridimensionals perquè bueno, hi ha unes, unes, uns escenaris de terrible bellesa, de canons tots texturats, de naus que t'ataquen, etc. Però a l'hora del que seria eh, la jugabilitat, els Rouge Squadron són bastant més eh, propers al que seria un, una concepció de consola, són molt més arcade, agafa el joystick endavant, endarrere i vinga, a disparar el que posa per davant. Mentre que els X-Wings, eh, les, totes les mm -hmm. x wings Aquests trobo... són els que m'agraden a mi. A mi també són els que més <laughs> m'agraden. Sí, està molt bé. I els trobo que, agafes i jugues, no? Que són molt més, eh, a part de que mhm. quan mm -hmm. ja entres en, en combats multijugador, on pots formar ales i atacar objectius mm -hmm. o defensar-los, etc etc estàs en un entorn molt més eh, estratègic. És que probablement eh, els X-Wing, o sigui, la saga X-Wing també és una mica el, el problema o avantatge que tenen els, els simuladors de vol, no? La gent que li agraden els simuladors de vol, que disfruta realment amb els simuladors de vol, li agrada que hi hagi mil detalls, que pugui controlar la velocitat del no sé què, si s'aixeca el tren d'aterratge tot, absolutament, no? I això fa que el joc eh, perdi una mica aquesta velocitat, aquesta agressivitat, aquest, eh, aquest ritme que necessita un videojoc, però probablement aquest usuari no busca això, no? Busca mm -hmm. un altre tipus de joc, no? Realisme, busca realisme. Un realisme, no? Sempre en quant els simuladors espaials tenen un realisme limitat, perquè clar, Evidentment. pots fer tot el que et doni la gana. Però I les explosions i la exacte, música i tot. Però em refereixo que, a diferència dels simuladors de vols, que realment es poden arribar a cuidar fins, eh, fins a fins l'infinit, en quant a l'avorriment de saber, de fet, tot un manual abans de començar a volar, els X-Wings tenen petites qüestions, petits punts de, de tàctica, com per exemple dividir l'energia cap als escuts, cap als làsers, cap als motors, o haver de mirar els mapes, saber per on tens que atacar un objectiu. Realment participen d'una tridimensionalitat molt gran, perquè et pots moure amb una valla esquerra, dreta, endavant i endarrere, perseguir altres caces. Uh, bueno, és realment una gran meravella de joc. Haciendo memoria, ahora por ejemplo a Rebel Assault de PC, Yo recuerdo que los juegos de, ordenador fueron los primeros en, incluir imágenes en secuencias extraídas directamente de la película. Porque ahora estaba comparando versiones de consola y de PC y claro, comparando eh, la fecha de lanzamiento muchísimo antes, digo, pues, los juegos de ordenador ya incorporaban secuencias, digo, también, claro, teniendo en cuenta que son juegos que en formato CD-ROM, que en aquella época solo se utilizaba el cartucho en consola. Bueno, Exceptuando el Mega CD que Rebel Assault 2 salió para Mega CD. No, Rebel Assault 1. Ah, el 1. El, 2 no llegó a salir para Mega CD. El Yo, Rebel Assault 1 que salió para 3DO también, a ah. Mega CD y para PC, obviamente. Y yo aquí jo que he sentit las frases de les millors versions de videojuegos de la de Galaxias, Nintendo 64. y no de una persona, eh, de una. com podríeu dir d'això? És que Nintendo pues, 64, quines, quin, quins jocs té de la gran galàxia? Té el Rogue Squadron i té eh, el Racer. El, el Racer. No, no, no, i, té el primer, el primero, Shadows of Empire. Shadows, of Empire, claro. No? Shadows of Empire és també com una barraja entre Rogue yeah. Squadron, potser una mm, versió primera en Rogue Squadron. Paso con ni pena ni gloria. Eh? El Racer, el Racer, eh, per exemple, el Racer té una cosa molt dolenta que és la música, que no té música bàsicament. És a dir, a, a, quan fas el circuit, no, sí, explico, quan fas el circuit... Has de posar l'equip de música, tu. No, fas tres voltes. Aleshores, a la tercera volta, quan passes per la meta, eh, quan comences la tercera volta, quan Però, perdona, perdona. I fan una musiqueta. Disculpa'm. Eh, però lluny. Amb un simulador de vol o amb un simulador de cotxes, jo sempre tec la música. Només vull escoltar el meu motor o, a, o la, el meu so. Això és qüestió que... de purisme, eh? Sí, Però jo sí, crec bueno, que... Bueno, bé, vas cada, jugar cada un qual juega a seva eh, manera. Eh, gran turisme. Tens, tens algú que t'empuja la cadira de tant en quant, també. Ei, o sigui, tu, Albert, crec... jugaries al Gran Turismo sense escoltar la música absolutament sempre, sensacional? Abs absolutament sempre ho faig. Vaja. I crec, crec que no, no, que no sóc l'únic, eh? crec que la gent que busca... Doncs, aviam, estem parant aquí ja amb amants de simulador de vol. No, no, Esteu no buscant música... No, se li estan inflant les venes del cap. Jo, jo, no, simuladores de vuelo, de, digamos, de aviones, de combat i tal, hago lo mismo. Quito todo tipo de música. Albert, només et vull, o sea, només et vull dir una cosa. Estem parlant de simuladors de vol, o de simuladors en un sentit més pur, i aquí estem parlant d'un joc referent a la Guerra de Galàxies. Jugar a l'X-Wing, haver de fer una missió, protegir un comboi, destruir X número de TIE Fighters o inclús enfrontar-te a un destructor imperial sonant a la vegada la banda sonora de la Guerra de es para mí és la sensación más tremenda de picado ficat de la película. A mí, jugar a Alex Wing. De, todos modos, hay una cosa a, reseñar de, la saga Star Wars, que es lo que comentábamos de la saga eh, X-Wing, eh, TIE Fighter y toda la historia esta, que se estaban, digamos, eh, alargando un poquito con ese tipo de sagas. Por eso, cuando llegó el Rogue Squadron, pues bueno, en cierto modo fue un poco pues un soplo de aire fresco, ¿no? Eh, claro, eh, muchos esperamos algo un poquitín más arcade para variar. ya que nos hemos acelerado todo, quisiera mencionar <laughs> la versión de, Sega para recreativa de Star Wars Racer, que yo creo que es una de las, bueno, es, es como estar metido directamente en la carrera de las vainas, aparte las palancas son analógicas como la nave, es increíble. Si us sembla, fem una petita pausa perquè hem entrat ja a la nova etapa, diguéssim, a l'etapa que era abans, però que és després, vaja, tot aquest embolic que la gent que no segueix una mica la Guerra de les Galàxies no acaba d'entendre de, gaire bé. Fem una petita pausa i tornem amb l'actualitat i el futur que ens espera de Star Wars. Game over. Una cosa volia dir, no vull desenganyar ningú, jo sento molt respecte per John Williams, però John Williams és una persona que s'ha deixat influir en excés pels compositors de finals del segle passat, referim al segle XIX i de principis del, del XX. Escolteu això, escolteu, per exemple, la Sinfonia dels Planetes de Gustav Holst, com comença eh, la marxa de Mars, el déu de la guerra, i té una lleugera retirada, eh, les coses com siguin. Això no és una nit d'òpera, és Game Over, a una catalana. <laughs> Estem analitzant l'actualitat de, dels videojocs i, i els videojocs tenen molts plans i tenen moltes, eh, tenen moltes capes i una d'elles molt important és la música i nosaltres aquí ho tractem evidentment tot. Avui el programa quasi ve dedicat íntegrament a la Guerra de les Galàxies, a Star Wars. Tenim alguns eh, jocs ràpidament de Star Wars interessants que comentàvem ara durant la pausa per poder, per poder acabar d'analitzar, com el Dark Forces, eh, una mena de visió també diferent no? de, dels jocs que teníem de la Guerra de les Galàxies. El Dark Forces és un shooter en primera persona, mm. segueix l'estera dels Dooms, que en aquell moment era el que creaven afició entre els aficionats de PC, i tal com va passar després amb Jedi Knight, que era una versió, eh, era com la segona part de Dark Forces, es diu que aquests jocs han creat una mica d'escola de, en el gènere, o han canviat una mica en el gènere. Uh, quan van aparèixer Doom i Doom 2, per exemple, la visió era absolutament immovible, podies moure dret, a esquerra i amunt i avall, però no podies mirar amunt i avall. Uh, això ho va fer uh, Dark Forces, on podies disparar a gent en planos superiors o des de plans superiors podies disparar a mm -hmm. gent que estava baix. Això feia que la tridimensionalitat que aquests jocs et volien uh, suggerir doncs augmentés considerablement i a mhm. partir d'allà els altres jocs han incorporat sempre aquesta 3D re reals. Cap on va el futur de la Guerra de les Galàxies? O sigui, tenim uh, dues pel·lícules preqüeles, diguéssim, o sigui, tenim l'atac dels clons i la primera, que ja no recordo com es deia. L'amenaça fantasma. Mm. L'amenaça fantasma, exacte. I tenim, doncs, una última que, no sé, que, encara no ha arribat, que no eh? que no sé exactament quan, quan l'estrenaran, i per tant, doncs, tenim eh, Guerra de les Galàxies encara per temps, no? I tindrem nous jocs. Com està el futur amb les noves consoles, les noves plataformes? Què, què tindrem aviat de Star Wars? Lo primero, y antes de nada, la película del episodio 7 está confirmada. O sea, después de de Jedi. ¿Ah, sí? ¿Sí, la luego la volverán, luego la volverán a, digamos, a retirar, como pasa como con el Shenmue de Xbox, ¿vale? Que aparecía y desaparecía, ¿vale? Pero bueno, ahora a última, último día se ha confirmado. Luego tendremos más juegos, obviamente. Al futuro de la saga de la Gran Galaxia, en em sembla que pasa para tan comentat Star Wars Galaxies, podria ser. Podria ser, també una que... espècie de Final Fantasy XI, digamos. Uh mhm. -huh. bueno, más bien jo ho assimilaria a, a un última online, o un d'aquests jocs on es creen comunitats virtuals i realment està, està encarat una mica això, a la comunitat virtual. És que precisament una de les grans coses que ha tingut Star Wars, com moltíssimes d'altres, per exemple, relacionant-ho amb el Senyor dels Anells, és que a partir d'una història doncs, ha sabut eh, generar tota una mena de món al voltant en el qual doncs, s'han doncs, produït moltíssimes històries paral·leles. No? Aquest és el cas precisament que fa que molts jocs no estiguin protagonitzats per Luke Skywalker o per Han Solo o per qui sigui, no? sinó que sigui doncs, un soldat de rebel que mm-hmm. vol anar no sé on i tu ets aquest soldat d'aquella... És que el Ricky, el One... De... Els, els còmics de també són una mica així, no? Tots els còmics que han sortit de Star Wars són històries a vegades Evidentment, que no... tots els llibres, sí, totes les llibres, novel·les, sí. moltíssimes històries paral·leles, no? Mm-hmm. que no se sap ben bé si primer de... es va crear tot aquest món i després es va fer Star Wars o a partir de Star Wars s'ha anat creant de mica en mica tot l'univers sí, paral·lel. És com preguntar-se si fue primer el huevo o la gallina, quasi. <laughs> Exactament. Piensa que hay un juego nuevo de... Bueno, un que tiene que ser un juego inspirado en Boba Fett. O sea, el cazarrecompensas está traído y llevado del, mundo mundo Star Wars. y... A eh, Boba, Boba, Boba Fett, Fett, el hijo. Django el eh, Fett, padre no, es Django. Django, Fett, eh, Django ese tiene nombre de chiste. y <laughs> <laughs> vamos, se supone que bueno, se han visto pantallas, se han visto imágenes y realmente no recuerdo ahora mismo el soporte. Per tancar ja el tema Star Wars, alguna cosa curiosa, alguna cosa estranya, algun joc que, rar que hagueu pogut jugar, que hagueu pogut veure de Star Wars? Jo dic la primera, una versió del Doom, que era Doom Star Wars, que havien eh, agafat el Doom i sabeu que es podien editar escenaris i personatges i havien fet un Doom Star Wars amb tot de nivells, estrella de la mort, mort, eh, tot no, plegat. I els dolents, midis. Música midis i els dolents eren soldats realment de l'imperi, eh? i Darth Vader també hi sortia. Doncs tres curiositats. Una, anirem ràpid. Jo de eh, històries d'escritorio, de, eh, el LucasArts va treure una sèrie de petits minijocs que es deien eh, jo de històries d'escritori, de, em sembla que també hi havia una sobre Indiana Jones, que sí. eren com petits minijocs que sempre podies tenir a l'escritori del Windows per poder anar jugant de tant en quant i em sembla que es generaven una mica a l'atzar perquè sempre fossin mhm. diferents. Mm -hmm. Després, a Star Wars Chess, un, uh, unes, uns jocs d'escacs de la Guerra de les Galàxies, amb els personatges de la Guerra de les Galàxies, que, si algú recorda un antic joc d'escacs on quan mataves algú hi havia una petita animació on el sí. personatge Battle matava... Chess. Battle Chess, sí, el famós sí. Battle Chess, doncs aquí passava d'una forma semblant. No és, no és especialment curiós, estava per PCC-ROM, però el que sí que és curiós és que hi havia una versió, una versió per a Mega CD als Estats Units. I el tercer i últim, aquest segurament us, us el coneixereu tots, és la versió de lluita de la Guerra de Galàxies que va aparèixer per PlayStation, que es deia Masters of Terascasi. Sí. Eh? Un joc de lluita, a l'estil Tekken, eh, però amb els personatges de la Guerra de Galàxies. <laughs> Si us, sembla, si us sembla, deixem aquí el tema Star Wars perquè tenim a punt l'Albert amb l'argument d'un joc que em sembla que, que també us interessarà perquè és un joc curiós que ha sortit diverses vegades en el programa quan parlem de jocs clàssics, de referències de jocs dels anys 80 que es diu Saboteur. Saboteur. Ets un mercenari altament reconegut i entrenat en arts marcials. Has d'infiltrar-te en un edifici semblant a un magatzem, però on s'amaga una central de seguretat. Una vegada hagis entrat, roba el disquet que conté els noms de tots els líders rebels. Fes-ho abans no sigui massa tard i aquesta informació s'envia a altres estacions de seguretat. Treballes contra rellotge. En el moment que aconsegueixis el disquet, has de fugir ràpidament utilitzant l'helicòpter de la taulada. Recorda que has d'entrar a l'edifici pel moll de la platja i trobar el camí correcte per dins d'aquest. Utilitza tot el que trobis per lluitar contra els guardes. Instruccions de Saboter de Durrell, any 1984. M'agrada molt com en Jaume Fina ha dit el nom del programa. Eh? Saboteur. Eh? Nosaltres sempre dèiem saboteur, eh? I en Jaume ja ha dit saboteur, eh? una, una mena d'accent afrancesat. Afrancesat, sí, sí. Eh? Li ha posat és un dandy. El Jaume és, un, és un dandy. Uh, què tenia saboteur que el feia un joc especial? És un joc que tothom recorda, és un joc que, que tothom recorda haver jugat, no precisament no destaca per moltes coses, però sí que tothom me'l recorda, no? A veure, jugar, què tenia d'especial? De, Bueno, lo primero, en plan así, medio coña, medio cierto, lo que más oías en el juego era un, un tipo de ruido, era... Sí, todo el rato cada paso del personaje. Cada paso y acababas de los pasos que ya decías, bueno, vale. Pero bueno, lo que era así era porque te encontrabas una especie de aventura, ¿no? <clears throat> que tú podías, te veías en un mapeado inmenso y podías hacer, bueno, ibas moviéndote por diferentes fases, veías tus enemigos, en fin. Digamos que recuerda muy de lejos y a su manera, para los no muy profanos, a un Metal Gear. estoy perfectamente perfectament d'acord, es que me em sembla fins y tot un, un muy molt eh? porque sí. fins i tot el de comenzar a una secuencia animada en la que arribas a una barca, no? Sí. Aquella secuencia de la barca no te tenia més sentit que senzillament doncs, ubicar-te ja no, en, en aquest sabotatge que havies de fer, no? Era una mena de, de posar-te en una situació furtiva, no? Mhm. Tu estaves en un lloc on no et volien i de mica en mica doncs, t'havies d'anar introduint cap a, cap a dins i anar mhm. descobrint noves coses. El personatge no, era tot absolutament negre, no? Portava un mhm. vestit d'aquells... No, i los uh... enemigos también eran de todos negros, ¿eh? Sí, sí. Lo que era un puntazo ver que los enemigos muchas veces, si tú te ibas acercando despacio, ¿Vale? E, e, entonces no te oían llegar y a más de un enemigo te lo encontrabas de espaldas y le pegabas una patada y lo tirabas al suelo, ¿sabes? es que recuerda precisamente a como el Metal Gear o eso de, eh. de ataques sigilosos. Claro, lo pillabas despistado y vas a por él. Y, aparte era que liabas con los ascensores para llevarte a diferentes zonas del mapeado. En fin, era un juego que, claro, no teníamos la posibilidad de grabar partida ni <laughs> nada de esto. ¿sabes? cuando te ponías, te ponías. Una de las grandes cosas precisamente que creo que también va a introducir a la libertad llibertat, no? la llibertat de moviments en tot aquest escenari, no? que era una cosa que sí. probablement doncs, ja estàvem encara poc acostumats eh, i teníem doncs, al cap sempre els jocs del desplaçament horitzontal sempre anant cap allà mateix, no? i aquí doncs, podies anar d'un costat a l'altre I, era un joc que la, llibertat. Eh, perdoneu, que la primera partida podia ser bastant llarga i això feia que entraves, eh, entraves amb molt bon peu amb aquest joc i per això tothom el recordem potser perquè... Eh, Tots segur que hi hem passat hores. Sí, sí, es deixava jugar, sí, eh? Sí, I tardes, que es deixaven tardes. jugar. És que era un mapa si volvies a jugar, eh? Un era, mapa, un, era un mapa molt gran, sí, era tota sí. una base secreta on havies de trobar un objecte i al final sortir per la part de baix, doncs, sense, sense que t'haguessin matat, el més sigilosament possible. Només tenies una sola arma, que un cop la perdies només et quedaven les teves, les teves mans i els teus peus per, per combatre, i realment pel que en aquella època eren els jocs de 48 eh, cas o els jocs de 8 bits, era un, era un joc on presentava uns, uns, per, uns personatges, uns sprites molt grans. Senyors, ho deixem aquí. Això ha estat la, el Game Masters d'avui. La tertúlia hem eh, relatat tot el que ha donat de si Star Wars a nivell de videojocs i també hem descobert aquesta petita joia, ho hem redescobert aquesta petita joia com el Saboteur. Seguim endavant amb l'apartat d'actualitat del programa. Game Now. Game Now. I entrem a l'apartat d'actualitat del programa, entrem a l'apartat Game Now del Game Over d'aquesta setmana, parlant amb Teo Alcorta. Aquesta setmana tenim un Game Now una miqueta especial, no repassem actualitats en el món dels videojocs, sinó que tenim una entrevista que realment no té pèrdua a nivell de detalls tècnics amb el Product Manager de Xbox a l'estat espanyol. Això és el que vam poder extreure de la conversa que vam tenir aquesta setmana amb Teo Alcorta. Música arribada al mundo de las consolas no es casual? Yo creo que Microsoft tiene mucha experiencia en los videojuegos y además desde múltiples ángulos, tanto porque se han desarrollado juegos de PC como por el hecho de que es una empresa que hace multitud de herramientas de desarrollo para programadores eh, que hacen que hacen videojuegos, ¿no? También porque se ha colaborado en el desarrollo de otras consolas, como fue el caso de la Dreamcast que llevaba cuyo sistema operativo era el eh, Windows CE, Y además de eso, pues la zona de juego online más importante que ahora existe en el mundo, que es, que es la zona, ¿no? Como, como lo denominamos internamente, también es un proyecto de Microsoft, ¿no? Así que eh, se ha tocado el mundo de los videojuegos desde múltiples, desde múltiples ángulos. Els darrers seran els primers? Yo creo que hasta cierto punto esa, máxima que tú dices pues es, cierta, ¿no? Pero quizá tenga menos aplicación en el, en el mercado tecnológico. Es decir, a lo mejor en un mercado de galletas o de bebidas llegar cuando hay una serie de marcas establecidas desde hace años y con, y con un branding muy fuerte, pues entrar ahí suele ser muy complicado, ¿no? En tanto que el consumidor, para empezar, pues sigue es incapaz de distinguir entre un producto y otro. Sin embargo, en el, mundo de la tecnología, donde, y más en el caso de los videojuegos, donde el resultado del, producto es tan visible, pues esta máxima no se cumple tanto, ¿no? Xbox, un pas Cuando hablo de Xbox, suelo decir siempre que es la consola. Ahora se habla mucho de las consolas de nueva generación. Yo digo que es una consola de, futura generación, ¿no? Porque por una parte es cierto que lo que, que aporta Xbox son mejoras, es decir, mejores gráficos, eh, mejor sonido, mejor calidad de juego por una serie de, circunstancias, por tiempos de carga, etcétera, etcétera. Pero luego además yo diría que la parte fundamental de Xbox, lo que, lo que le hace un producto totalmente diferente son las novedades que incorpora, ¿no? Pues por ejemplo el hecho de que incorpore un disco de memoria que te evite pues estar utilizando las farragosas y caras tarjetas de memoria, además de que sirva como herramienta de como memoria virtual o como memoria de eh, intermedia. Eso es una novedad que no tiene ningún una consola. Online. Desde luego la, apuesta de Microsoft en ese sentido es fortísima. Es decir, si hay un disco de duro dentro de la máquina, eh, hoy por hoy tiene una utilidad que puede ser el de grabar las partidas o el de descargarte tu música a él, pero en realidad está ahí para, para que la consola sea conectable online. Si la consola trae de serie una tarjeta Ethernet, pues hombre, hoy por hoy también sirve para, para conectar unas consolas contra otras y, y para jugar en lo que en el mundo del PC denominaríamos una red local, ¿no? pero el, verdadero cometido de esa tarjeta es que esta consola eh, sirva para jugar online. Es decir, todos aquellos productos, eh, toda aquella arquitectura que trae la máquina que tiene una utilidad relativa hoy en día, donde va a explotar es, es, en el mundo online. Dreamcast ya va va intentar. Sí, pero el, el, servicio tiene una filosofía totalmente diferente. Es decir, en primer lugar, eh, Xbox Live, que es como se denomina este, servicio y que, y que estará disponible en España el 14 de marzo, es un servicio que solo va a funcionar a través de banda ancha y lo va a hacer desde el primer día al 100% de su potencial. Juan jobs Y Hoy por hoy y para cualquier consola lo importante son los juegos eh, y, por muy bueno que sea el hardware, si, no, si no tienes con qué alimentarlo, ¿no? pues, eh, pues poco, poco atractivo pues, va a tener para el consumidor. A nosotros a veces, eh, en el caso de Xbox, pues por la razón que sea, se dice, no, es que la máquina está muy bien, pero hay muy pocos juegos, que es el primer apartado que, que, me gustaría eh, rebatir, puesto que a día de hoy pues hay prácticamente 150 juegos en el catálogo de Xbox y habrá unos 200 para estas navidades, de tal manera que yo jamás he visto un catálogo de juegos tan grande en una consola que lleva tan poco tiempo en el mercado y creo que dos, 200 títulos entre los que elegir pues es una oferta más que suficiente para, para cualquier consumidor. Recomendación. Así que si hay juegos exclusivos para Xbox, que es lo que pretendía decir, como pasa en el caso de Halo, como puede ser el caso de Unreal Championship, como puede ser el caso de Splinter Cell, como puede ser el caso de Blinks, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual yo creo que la oferta de juegos está más que garantizada y además en un formato que no utiliza ninguna máquina, que es el, el DVD de 9 GB que, le da una, una, profundidad y un contenido a los juegos pues que difícilmente se pueden ver en otra máquina y simplemente por la capacidad de almacenamiento del mismo. Compra de Rare. Eh, la compra de Rare eh, viene también a demostrar otra cosa que, que para, el, para el público pues o, vamos una digamos, un apartado que inquieta bastante a la gente, que dice, bueno, pues eh, Xbox, eh, no nos fiamos, el, consumidor español es muy, muy conservador, es decir, se tira mucho a por, a por la marca que lleva ya muchos años y prefiere asegurar sus, dineros y dicen, pues no vaya a pasar con Xbox o con estos sistemas nuevos lo que pasó con Dreamcast y nos vayamos a quedar aquí tirados, ¿no? Bueno, pues la compra de Rare con el desembolso que ha supuesto para Microsoft demuestra que vamos a estar en esto para el, para el, para el largo plazo. Eh, bueno, más que para largo plazo yo diría que para quedarnos ya eh, para siempre. ¿no? Rare es una empresa que, siempre ha hecho unos, un software muy de muy alta calidad y tecnológicamente muy avanzado y bueno pues ellos mismos fueron los que se acercaron a Microsoft puesto que eh, digamos que con esta máquina era con la que realmente podían desarrollar todos aquellos eh, mundos locos que se pretendían y además con un detalle eh, infinito, ¿no? Con lo cual, pues, eh, repito, es una buena señal porque nos da, una idea de cara al consumidor de que estamos aquí para quedarnos y además pues es una empresa que va a traer unos juegos para Xbox que veremos los, las primeras imágenes ya en, este mayo de un, par de desarrollos que tienen pues, que yo creo que nos van a dejar a todos boquiabiertos. Els teus jocs preferits. Bueno, a mí el, el juego ya, pero por múltiples motivos que más me ha gustado tradicionalmente, Y ya casi por deformación profesional es el, Tetris, ¿no? Eh, nosotros en el mundo del videojuego siempre estamos buscando muy por encima de, cualquier cosa la, la adictividad de un juego. Y a mí se me parece un juego genial porque primero costó cuatro duros hacerlo, pero la idea era buenísima, era muy divertido y además era muy adictivo. Con lo cual para mí tiene todos los elementos que cualquier persona que esté metida en este negocio pues quisiera tener para sí mismo. ¿no? Y de hecho además Alexei Pajitnov, que fue quien lo desarrolló, ahora mismo trabaja para Microsoft, afortunadamente, <laughs> aunque no sé, difícilmente se volverá a conseguir un, juego de, ese nivel. ¿no? Sobre los de nueva generación, podría hablar de mi consola, no te diría que el, que el último juego que me acabo es, evidentemente, es el, es, el Halo, pero por no ser demasiado parcial, también te diré que yo la verdad es que he sido siempre más un jugador de PC que de consola y en ese sentido, pues mi, favorito es, es el StarCraft, porque me gustan, me gustan mucho los juegos de estrategia y considero pues que se tiene un buen balance entre lo que es la rapidez del, juego, el el, el dinamismo y también la, la adictividad de la que he hablado antes. I fins aquí el programa d'avui, acabant ràpidament, només recordant el tema del concurs que cada setmana celebrem aquí al Game Over per descobrir quin és el millor videojoc de la història. Recordeu que podeu fer les vostres votacions a gameover.onacatalana.com. El guanyador de la setmana passada és Raül Rubio, que ens va enviar un correu electrònic eh, i que ens proposava un dels seus jocs favorits, com el millor videojoc de la història, i ha guanyat aquest rellotge oficial del World Rally Championship Arcade. El rànquing d'aquesta setmana, després de les vostres votacions, queda d'aquesta manera. Només dues incorporacions noves, el número 10 i el 9. El 10, Super Mario Bros. i el 9, Zelda Ocarina of Time. El 8 tenim Tetris, el 7, Space Invaders, el 6, Double Dragon, el 5, Gran Turismo, el 4, Final Fantasy 10, el 3, Monkey Island 2, el 2, Resident Evil i el número 1, Pac-Man. Recordeu que ens podeu enviar la vostra participació per aquesta setmana a gameover.onacatalana.com que aquesta setmana sortegem un videojoc d'acció en tercera persona que es diu New World Order de Virgin Interactive i que heu de votar només quin és, segons vosaltres, el millor videojoc de la història. Nosaltres ho deixem aquí, només una salutació per la reunió d'usuaris de MSX eh, que aquest cap de setmana reuneixen a Barcelona i ho deixem només amb una salutació de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, i Jordi Celles, amb la col·laboració de Francesc Blas Velasco, Albert Garcia, Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal i Noemí Ballarri. Tornem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies.